Alicia. Kuku labrīt. Kuku. <laughs> Es dzirdēju šito Latvija. Kuku. Jā. Es, uh, es ļoti priecājos, ka es esmu šeit šorīt. Ko? Ko? Ne тоже? es bišķiņ baidi, kas tas ir nitoši, es nezirdēju latviešu vārdu. <laughs> Krievu, ja? Labi, labi. Krievu arī labs. Um, <laughs> um, nu, pirmā laimīgi jaunu gadu, ja? Vēlreiz. Dievs svētī jūs visu šis gads, un es arī ļoti pa, pateiks, pateicos ar jums, ka jūs um, lūgt par manu un mana ģimene. Un jūs zinu, Dievs dod mums uh, vēl daudz atbildīgs un svētībā <laughs> ar meitā un... Uh, <laughs> ah, um, jā, un uh, jūs zinu, kā sauc ir uh, Hepsiba. Uh, Hepsiba ir tikai amplified Bibel. Ja, pass, pass, <laughs> paplašināt Bībeli tikai. Um, tā, mēs jūties tā vārdu. Ok. For a long time we were thinking if we, we didn't... <laughs> Labi, mēģināt, mēģināt. Um, <laughs> Mums ir laiks, viņa sākiet. Nē, nē. mēs šīs, šīs reizes mēs nezināja uh, puika vai meita. Ja? Liga sākat negribu zināt un es sākat labi. Bet kad bija vien mēnesi pirms zims, zimš, zimdībām, nu, es gribu, nu, gribēju, gribēju uh, zināt puišis vai meita tad uh, PDRS Liga braukt uz, uh, uz sonogrāfija. Uh, Liga nepatik, zinā, bet es sakat, es gribu un viss. Paldies Dievam. Yeah? Vīrs, halleluja. Kristi, tā ir vīr. Jā. Bet, un es sakat, nu, sakat doktor, doktor rakstīja papīra. Tāda, tā. Bet tā laika arī mēs zinām, mēs jūties, ka jā, meita, tad vārds hepsībā, because tā Dieva vārda ir. Nu, es runāju par šitā. Bet daudz cilvēku sakiet man, ir puika, puika nāk, puika nāk. Mana mamma arī zvani uz, uz Skype un sakiet, es zinu puišis. Tad, uh, <laughs> tad kad Liga brauks uz sonografiju, Un kad laiks, pa, tad bērnu she turned. Viņa pagriezās, bērns pagriezās. Un nezināja, puišis vai meita. Un līga, yes, paldies Dievam. <laughs> es biju bišķiņi. Oi. Bet, uh, bet, um, bet visus cilvēks saka, puišus, puišus, puišus, puišus. Un mēs, es atceros, mēs smeklēju pat nejūties vienalga sauc, ja, par puišas, ja. Bet meita Hepsiba. Un mēs gāto par puišu baby. Nu, es arī nezinu. Un tā dieva, tā diena nāk un līga jūtis. Mēs darījām mājās. So jūtis, tad es paņem bērnu un dod uh, kaimini, kaimini. Saprote? Eh? Okay. <laughs> es dodu, ka, dodu, ka, <laughs> es dodu kaimini un līgavu es un vecmāte mājās. Mēs gatavi, gatavi, gatavi, gatavi. Un nen 15 minūtu, baby nāk. Un mēs redzējām, meita. 15 minūti, jā, nedaudz, paldies Dievam. <laughs> jā, paldies Dievam par līgā arī, jā. Un uh, redzēju, meitā. Un tad sapratu, ā, tagad sapratu, kāpēc Dievs sakiet, dod sauc Hepsiba. Uh, noz, hepsiba nozīmē uh, Bībel, ka Dievs sakiet, es gribu viņa. I want her. Es vēlos viņu, nu, es gribu viņu. Jā. Tad tagad es sapratu, daudz cilvēku sakiet, puikas, puikas, puikas, bet Dievs <laughs> dod savu paldies jūs draudzi, jūs visu jūs lūgt un par apsveicam un atbalstu. Un es ļoti pateicos arī ar draudze Jurumala un Rīga cilvēka gatavs ēdiens. Ja? Gatavs ēst par mums. No, so it's been ļoti viegla tagad. So, thank you. Liels, liels paldies. Un, uh, es zinu tagad šeit Christine, jah, Artis on Kristinid Pärnu, jah. Tšekk, tšekk nädal veel, veel ne nädal, jah. Super. How is daughter? She's okay? Kaimsi on meid. Yeah, she's doing good. Super. That's good. How is Sarmita? How is Paula? She's okay? Kaisi. Hi, Paul. Super. Paula. Huh? Daudz bērnu, actually, pagājušā gads, daudz bērnu draudzēs. tā ir good. Es domāju, 10 maybe. Es, piemēram, desmit bērnu pagājuši, pagājuši gadu mums draudzēja piedzimuši. Varbūt 12. Kaut krapt. Jā, jā, daudz. Daudz bērnu piedzimuši. Jā, jā. It's good. Mums nav problēma par kāzā, kad uh, ir daudz pušas un meitenes iesauc. <laughs> Mēs, ne, mēs nedarīju indiešu styles, where the parents decide for the kids and the childhood itself. Mēs nedaram tā, kā Indijā dara, ka vecāki izvēlās par bērniem, kurš kur aprecēs. Jā, kad dzimš, tad tētis mamā runāju un te... Ne, te nav šausmīgs, tā good. <laughs> Jā. Labi. I feel, um, you know, We had a beautiful I really loved the New Year's program. ļoti patika jaunā gada programma. And I want to take this time to say thank you to the church. Es vēlos pateikt jums kā draudzē lielu paldies. I mean, I've been hearing from people from Riga and Jūrmala, they said it was beautiful mm. New Year. Visi Rīgas un Jūrmalas draudzes cilvēki vienkārši es tas dzirdējis jau atsauksmes no tā, ka tas bija ļoti, nu tik skaisti, ļoti skaisti tas so, bija. Kuldīga church, thank you. Kuldīgs draudz, paldies. Every one of you for doing Katram no jums, ko jūs visu, ko jūs darījāt un kā jūs iesaistījāties šajā pasākumā. You know, on the way back God really protected me. It was braucot terrible apakaļ, snowstorm. Braucot apakaļ, Dievs tiešām man ļoti ļoti pasargāja, braucot apakaļ, bija ļoti liels sniegputenis. Nu. And uh, I was driving slowly. Es braucu ļoti lēnu. But somewhere I lost control. Un bija brīd, vienā brīdī es pazaudēju kontroli par mašīnu. And the car spun. Vienkārši mašīna vienkārši sa, sa, sa, nu, <laughs> sanes, like, sanes. You know, I don't know, but the feeling was as if somebody was holding, you know, the car. Bet tāds sajūta bija, man tāds sajūta bija, ka kāds tā, ka turētu to mašīnu. And it was amazing. Nothing happened. Un tas bija abrīnojami, ka tā, tad nekas, neno, ne, nekas nenotiks slikts. And I, I was just thinking afterwards. Es pēc tam tā domāju, pārdomāju to. It is a miracle we are alive. Tas ir, tas, tas ir brīnums, ka mēs esam dzīvi. You know, many, you know, I'm driving back. Ziniet, es braucu atpakaļ. And I'm thinking of already home and es I'll jau go domāju sleep. par mājām, ka es gulēšu, izgulēšos. But suddenly, you know. Tad pēkšņi And it's amazing how a few seconds can change our Un lives. tas apbrīnām, kā dažas sekundes spēj izmainīt mūsu dzīves. Just few seconds nu, vienkārši pietiek ar dažām sekundēm, ka mūsu dzīves izmainās. and our life can Kā lietas var change. izmainīties. Jā. So let's be thankful that we are alive Tāpēc today. būsim pateicīgi, ka mēs esam dzīvi. I feel something that I spoke a few weeks back in the Urumula church. Un Ir kā, kāda lieta, ko es gribētu padalīties, ko, ar ko es dalījos jūrmālas I've been draudzē thinking pāris about it a nedēļas lot. apakaļ. Es par to es daudz domāju, par šo vārdu over and over I keep thinking about that story. Un vairāk un vēl, nu, es laik pārdomājuši tieši šo stāstu no Bībeles. And I feel like sharing that here also. Un es arī jūtu savā sirdī, ka ar šo es gribu padalīties šeit arī And I šodien. believe that God uh, will encourage each one of us through the story. Un es ticu, ka daudz no jums Dievs iekur, katru no mums iedrošinās caur šo stāstu. And when he started talking about faith, Un kad uh, es sāku, un Matīs sāk runāt par ticību, I took it as a confirmation also. es to arī pieņemu kā apstiprinājumu. Father, in Jesus' name, I pray that you would help us. Tēvs, Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam, ka tu mums palīdzētu. Help us. Palīdz mums. Lord, help us to hear your heart. Palīdz mums dzirdēt tavu sirdi. Help us to understand what you want us to understand. Palīdz mums saprast to, ko tu vēlies mums, lai mēs saprotam. And we want to take this time to also say a big thank you that we are alive. Tās mēs arī gribam paņemt šo laiku, lai arī pateiktos tev par šo, par to, ka mēs esam dzīvi. Few seconds can change our lives. Tiešām dažas sekundes spēj, sekundes spēj izmainīt mūsu dzīves. But thank you that we are alive today. Un paldies Tās, ka mēs varam būt dzīvi šodien. Thank you for this new year. Paldies par šo jauno gadu. And I pray, oh God, Un es lūdzu, Dievs, that you would speak to your people. ka tu runātu uz saviem cilvēkiem. Speak to me too. uz mani. As you use me to speak. Un tu mani lieto, lai runātu uz citiem. And I pray that the Holy Spirit would encourage me. Es lūdzos, ka svētais gars iedrošinātu cilvēku. And that your joy would be our strength. Un ka tavs prieks būtu mūsu spēks. That your grace would rest upon us. Ka tavs mājot uz mums, mājot mūsos. And I pray, O oh God, that you will tās, take us to a new level of intimacy with you. Ka tu mūs vest katru uz, uz jaunu intimitātes līmeni, tuvības līmeni ar tevi. We want to know you more. Mēs vēlamies tev vairāk iepazīt. And even greater we want to obey you as Un we know vēl, you. Pat, vēl vairāk mēs vēlamies tev paklausīt vēl vairāk. And Lord, help us. Palīdz mums, kungs. And as Iveta was sharing, even the good thoughts we have comes from you. Jā, un tiešām tās pat labās domas nāk no tevis. Lord, it's your grace. Tā ir tava žēlstība, kungs. So wash us one more time with Mazgā the blood of your son Jesus. Tēvs, vēlreiz tavu Jēzus, Jēzus tavu dēlu asinīs. Clothe us with your righteousness. Apsedz mūs ar tavu, tavu taisnību. And we thank you. Un mēs tev pateicamies. That you are our father. Ka tu esi mūsu tēvs. We give you thanks and praise. Mēs tev Pateicamies Dievs. In Jesus name we pray. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Amen. You know, one of the things that really I used to struggle with when I was growing up. Nu, kād, no kādām lietām, ko es ļoti nu, cīnījos augot, bija is that I was different from my father. Es biju savādāks nekā mans tēvs. I still mans struggle tēvs. with it. Un joprojām es ar to cīnos. My father was a very strong man of God. Mans tēvs bija ļoti tāds stiprs Dieva vīrs. I mean he was so focused. Viņš bija tik ļoti fokusēts, I mean, I don't even koncentrēts. Have, I don't even have half of the focus he had. Man pat daļa no, man pat pus no tās, no tās, mm, I mean, there was. I still remember Man this particular. No I still remember this family, and it. I keep sharing about this family, and it amazes me about this. Un es atceros kādu ģimeni, kas, nu, kad vēl projām man šī lieta, ap, es abrīnoju šo lietu. If he would get into something, he would do it like with passion. Un teiksim, ja mans tēvs kaut kur, kad kādu lietu sāk darīt, viņš to darīja tad deksim, liela deksim. And, and dedicated to it. Un bija tāds nolē, noveltī, nu, veltījies tam visam. it was a grace of God on him that he was like a bull terrier. You know, if he bites the viņš dog, bija, if it bites you, then it won't let you go. Jā, ir kā bullteriem ir tā, ka ja viņš iekož, viņš iekožās, viņš nelaiž vaļā. Viņam tā, tā līdzīgi bija. I remember jā. he he would cycle around 25 kilometers one way. Ka viņš vienā virzienā var ritin brauc, bija 25 km brauc. This is after the whole day of at the office. Mm, viņš, teiksim, būtu strādājis visdien ofisā, un tad pēc tā darbdienas viņš vienkārši būtu ar riteni brauc 25 km vienā virzienā. With the Bible ar Bībeli, preaching the gospel. sludinot evaņģēliju. And then 25 kilometers as he would go, he would visit this family. Un tad 25 km viņš būtu braucis ārā ritenu, lai apciemot kā ģimeni. Sometimes they would open the house to him, sometimes they would not. Un dažreiz viņi būtu atvēruši, nu, durvis un palikt pie viņiem par nakti, bet dažreiz nē, šī, It's, šī ģimenes, ko viņš apciemoja. And they would refuse to give their lives to Jesus. Un dažreiz būtu tā, ka tie cilvēki, nu, atteic, atteicās pieņemt Jēzus. Six years. Mums sešus gadus. Every week. Katru nedēļu. My father would go. Mans tēvs būtu braucis ar riteni. After six years, un pēc sešiem gadiem, that family gave their lives to Jesus. Pēc, gad, pēc sešiem gadiem šī ģimene atgriezās, atdeva There was something jēzumu. in my father which was so powerful. Un kaut kas manā tēvā bija kaut kas tāds, kas bija ļoti spēcīgs. And I was the exact opposite. Un, bet, bet es esmu pilnīgi pretēji. And I remember also my father was a little bit disappointed with me. Un es redzu, ka mans tēvs bija, bija ļoti nu, tāds vīlies manī. Before he died, I mean like a few weeks before he died. Pāris nedēļas pirms viņš nu, pirms nomira. Uh, we had a conversation. Mums bija tāda saruna ar viņu. And where I understood. Un kur, kur es, nu, kad es sapratu. that uh, my father was disappointed with me. No, with some about me. ka tēvs bija novīlies manī par dažām lietām, dažādām lietām. And I remember growing up thinking. Un es atceros augot domāju par, šie, par šīm lietām. Many times. Ļoti bieži es par to domāju. God Dievs, why did you give such a man a son like me? Kāpēc tu tādam Dievu vīram devu tādu dēlu kā es? Many times I would be Ļoti like, bieži tā. God, domāju. why? Ļoti bieži es tā teicu, Dievs, kāpēc? I mean, you could have blessed him with a man, tu with a boy who, who would be like him, you know. Tu vari svētīt man te ar kādu puisi, ar, ar puisi, kas ar dēlu, kas kurš viņam patiktu. And this person the story that I want to talk about. Un šis šī persona uh, no par šodien šodien par ko es gribu runāt. Was pretty much similar to this viņa, story. That's the way I'm talking about. Tieši tā par ko es kā viņai bija līdzīga situācija ģimenē. This person was connected by God to another person. Un šī šis cilvēks bija savienots die, Dievs savienoja kādu cilvēku šo to, cilvēku šo personu. And this other person Un, šī, un tas cilvēks, ar ko, ar ko Dievs savienoja šo cilvēku, bija ļoti tāds liels Dievu vīrs, Dievu kalps. Es jums runāšu šodien par Abrahamu un Sāru. Abraham, the man of faith. Abrahams ir ticības vīrs. Has all the promises of God. Mm, viņš, viņš ir saņēmis absolu Dievu apsolījumus. Fruitful man. Viņš ir ļoti okay. tāds nes He is the man people respect. Viņš ir tas vīrs, ko ciena. And even today, un pat šodien, hundreds of years later, same gadus pēc viņa dzīves, in many churches, un ļoti draudzēs, over and over we will hear the word about Abraham. Un mēs well, un vēl varam dzirdēt vārdu par Abraham. Example of faith. O, ticības piemērs. Oh man, what a man he was. O, kāds dievu vīrs viņš bija. He gave, he was ready to give up Isaac for viņš God. bija gatavs atdot Īzaku dievam. I mean, people even, I remember in many situations, Un many, pat daudz, bija daudzās situācijās, kad, even during church times and services and all, kad, nu, un cilvēki. When, when pastors would talk about Abraham, Un kad, kad mācītāji runāja par Abrahām, people will be like, wow. cilvēki vienmēr apbrīnoja to. And I remember when we were growing up, we were like, yeah, what a man of faith. Jā, un es atceros augot arī par to domājot par Abrahām, wow, tiešām tāds dievu vīrs, ready to give, vīrs. Ready to give his son, only son for God. Vienīgo savu vienīgo dēlu bija gatavs atdot dievam. So, Abraham is the hero. Tātad Abrahams ir tāds varonis. The superhero. Supervaronis. The man of faith. Ticības vīrs. Example. Piemērs. Talked with God. Viņš runāja ar Dievu. Okay? And God saved hundreds of people because of this man. Un Dievs glāba simtiem cilvēku tikai dēļ šī vīra. God has decided to destroy Sodom and Gomorrah. Dievs ir nolēms iznīcināt Sodomu un Gomoru. Abraham intercedes with God. Abrahams pielūdz Dievu. And God listens to Abraham. Un Dievs uzklausa Abraham. Incredible. Abrīnojam. And God gives him. So we all think, oh, such an amazing man of God probably he had an amazing wife. Tātad mēs domājam par Abrahamu, nu tāds liels dievu, varens dievu vīrs, un droši vien vis, visticamāk viņam tāda, nu, varena tāda pat arī sieva ir. <laughs> no. Nē. We'll study together a few stories. Mēs dažu stāstu šeit pask palasīsim no Bībeles And kopā. you'll be amazed. Tu būs, tu, ap, tu būs apbrīnā. What a woman this was. kāda šīs, kāda sāra bija, cik liela viņa, cik spēcīga sieviete viņa bija. But it's not the end. Bet tas nav, tas nav, tās nav beigas. You'll be amazed how God did miracles through this woman. Kā Dievs darīja, jūs tu būsiet, tu abrīnos to, kā Dievs, ko Dievs darīja caur šo sievieti. Over and over I've learned this. <clears throat> Viss caur, ļoti bieži es iemāt, mācies šo lietu. You never know. Tu nekad nezini. What God can do. Ko Dievs spēj darīt. Through a person who you think is hopeless. Caur to cilvēku, kur tu domā, ka viņš ir bezcerīgs, bezcerīgs, nu, bezcerīga situācija. Amen. Amen. You never know tu nekad nespēji what iedomāties, God can do ko Dievs spēja darīt. through somebody Caur kādu, that you and I think kad tu, un- par kuru mēs domājam, terrible. nu, traki, traki. I love how the Bible starts the story about Sarah. Man patīk, kāds Bībele sāk šo stāstu par Sāru. Bible says Bībelē rakstīts Abraham and his brothers, yeah. Abrahams un viņa brāļi. His brother married Milka. Un viņa brālis uh, eh, Labans apprecēja Milku. She was the daughter of so and so and the daughter of so and so like this, tad, you know, viņa like bija, viņa generation. Bija tā un tā cilvēka meita un tas bija tā un tā, nu tā uz Viss. par paudzēm iet runa. But Sara, pēc Sārai, there is no record. Nav nekāda, nekāda saraksta, nav nekāda Who was her pagātnes. mother? Kurš, kas viņai bija mamma, ka, nu, Only this is the, what is said about Sarah viss, kas rakstīts par Sāru, ir, that she had the same father as Abraham. viņai bija tas pats tēvs, kas Abrahamam. That's it. Viss. No background about her. Nekāda, mm, nu, nekāda vēsture no viņas, no viņas dzīves. So nobody knows who her mom is, Nec, tad nec, nezinu, kas, kā viņa mamma sauc. which means probably she grew up thinking Tas nozīmē, iespējams, viņa aug, I'm just uzaug, thinking, domājot. Uh, probably she grew up in a bad childhood. Iespējams, viņa uzaug probably. ļoti tādā, bē, nu, ļoti sliktā, slikta bērnība viņai. Maybe she didn't really experience the love of her mother. Iespējams, nepiedzīvoja vispār viņas mātes mīlestību. And the next sentence. Un nākušā teikumā rakstīts. Sarai was barren. Un Sāra bija neauglīga. In those times. Tajos laikos. It is better if you were dead. Sievietei būtu neauglīgai Būtu labāk, labāk, nu, labāk būt mirušai. If you're a woman and barren. Kā sieviete, es neauglīgi, tev labāk būt vienkārši mirušai. Because basically you're useless. Jo, nu, cilvēki uzskatīja tev par neko. It is, it is sad. I mean, tas, today tas we can ļoti, smile. Nu, today, today, it doesn't matter. Šodien tas tā, nu, tas nav tik, tik tā. Nu you, tā, ka cilvē, nu nav tāds uzskats cilvēkos. You can still have a career, you can work tu as a woman. Strādā, tu vari strādāt kā sieviete. You can var, have your house, you var, can do tev var, so tev many iespēja things. būt, nu, ka ir māja, daudz lietas tu spēj darīt. In those times, tajos laikos, in those olden times, tajos senos laikos, the sign that you are blessed by God, tā zīme, ka tu esi svēt, Dievs svētīts, svētīta, is that, you, is that you're fruitful. Ka, tev, nu, ka tu esi auglīgi. And then people respected you. Un tad cilvēki tev respektēja, cienīja. And the family name continues through the children. Un tad, tad ģimenes vārds turpinājās caur bērniem. So Bible says she was barren. Un tad Bībelē rakstīts, ka viņa bija neauglīga. And I can imagine when she was growing up in school. Un es pat varu iedomāties, augot, augot nejot skolai. In the school time she keeps hearing, "Oh, look at that woman, she has so many children." Un iespējams, Viņi skatās, o, oh, ieskat, varbūt pasties uz šo sievieti, viņai ļoti daudz bērnu. That's a great woman. Un tā ir tāda varena sieviete. Oh, what a proud husband. O, oh, cik, cik, kā, kā viņas vīrs var lepoties ar viņu. Look at the children of her. Paskaties uz viņas bērniem. So blessed and all this. Viss tik ļoti svētīta. Sara, what do you want to become? Un Sara, ko tu vēl, kas tu vēlies kļūt? Oh, when I grow up, I want to marry my prince. Un kad uzaugot, es vēlos apprecēt savu princi. And we will have children. Mums būs bērni. Yay! And everybody's excited. Un viss ir tādā sajūsmā, visi priecīgi. She grows up. Viņa aug. Gets married. Apprecās. And they realize. Un saprot. She's barren. Ka viņa ir neauglīga. Totally barren. Pilnīgi neauglīga. No chance whatsoever. Nav, nav iespējas palikt stāvoklī. At the age of 75. Un 75 gados, kad viņam bija 75 gadi. It says God Abraham left the land after listening to God. Un kad Dievs uzkl Abrahams uzklausīja Dievu un, un, un, un izgāja no, no viņa zemes. Now this is amazing. When he took, it says he was 75 years old. Ir rakstīts, ka, nu, ir rakstīts, ka viņam bija 75 gadi. Who, tajā, tajā who heard God? Viņš, kurš sadzirdēja Dievu? Abraham. Abraham sadzirdēja no Not Dieva. Sarah. Sāra nesadzirdēja no Dieva. Okay, imagine the feeling. Iedomājies, šos, kāda sajūta bija. Abraham comes to Sarah and says, Abraham sanāk pie Sāras un saka, God spoke to me. Dievs uz mani uzrunāja. Dievs man uzrunāja. And imagine how Sarah feels. Iedomājies, kā Sāra jūtās. Yeah. Jā. Yeah. I am unfruitful. Es esmu neauglīga. And now, un tagad God speaks to my husband, Dievs runā uz manu vīru, not to me. bet ne uz mani. I mean, I, I know of stories in the church, Es, esmu, es zinu, nu, stāsts, cilvēku stāsts. and I know many Draudzē. stories like this, Un Es ļoti daudz zinu, dzir- nu, zinu tādu stāstu, where the wives kur sievas cry before God raud Dievu priekšā. because God spoke only to the Tāpēc, husband. ka Dievs runā tikai uz viņas vīriem. I know stories where the husband doesn't come to church. Es zinu par stāstu, kur nu vīri nenāk uz draudz, ir vīrs, kas nenāk uz draudz. Simply because God hasn't spoken to him. Tas, kad Dievs vienkārši nav runājis uz viņu. And God speaks to his wife. Kad, kad Dievs tikai runā uz viņas sievu. We might laugh and smile. Mēs varbūt tagad smailam un smējamies par to. But deep in our hearts. Bet Dievs mums dziļi mūsu sirdīs. We all want to feel special. Mēs visi vēlamies just, justies īpaši. Deep in our hearts. Dziļi mūsu sirdīs. We all want God to speak to Mēs visi vēlamies, lai Dievs uz mums runātu. Vai ne? Vai ne? I mean, it's special. Tas ir ļoti īpašs. God, it's not just a king or tas nav tikai tas vienmēr dievs tas nav kāds ķēniņš runā or some president kāds prezidents but this is god of the universe tas ir lai dievs viss šīs radības dievs speaking to you runā uz tevi i still remember the situation es joprojām atceros kādu situāciju <laughs> many years back Dažs gads apakaļ. We were close friends with this guy. I was Mēs ar kādu cilvēku bijām ļoti, ļoti tuvu draugi. So, one day we like, we gotta pray that the, we'll get the Holy Spirit. Mums, mēs vien dienu tā sanākam kopā un sakam, mums jālūz, lai mēs saņem svēto garu. Okay? And you have to imagine, the Lord used me to lead this guy to Christ. Tātad jums jādomās, nu, tā, ka nu, Dievs lietoja man, lai vas šo cilvēku pie Kristus. So I'm also praying for the Holy Spirit. Es arī lūdzu par svēto garu. Baptism of the Holy Spirit. Un, kas svēto garu kristību. And he's also. Un viņš arī. And he's just a new Christian. Un viņš jauns, vienkārši jauns kristietis. So we are praying, praying, praying. Tad mēs lūdzam, lūdzam, lūdzam. And then, oh, and I said, man, okay, I gotta go home. Un viņš saka, kā, nu, mēs pabeidzam lūgt, un es tāds, man jāiet mājās. So, we, we were on the street. Tad mēs bijām uz ielas. And, uh, and we're praying. Mēs lūdzam. I said, okay, now I have to go, okay? Es saku, no, nu, labi, man tagad ir jāiet. So I went home. Es aizēju mājās. The next morning. Nākošajā rītā. This guy, was it the next morning or that's, uh, I don't know, okay, somebody just immediately sometime after that he runs home comes to me nekas nu, pēc kāda laiciņa pēc tā viņš atskrien pie manis he says Sam Sam viņš saka Sam Sam I got the Holy Spirit es saņēmu svēto garu oh And I'm prophesying. Un es, es pravietoju. God is speaking to me about this and that. Dievs runā man par dažādām lietām. I said, wow. Wow, es teicu. <laughs> But inside I wanted to just chop his head off. <laughs> Bet niekšā manas es gribēju, nu, nogriezt viņu galvu. I was so mad. Es biju dusmīgs. And imagine where he got the whole, the baptism. Imagine the place, the same spot on the street. Tajā pašā vietā viņš to bija saņēmis, tas svētā I left. Iedomājieties, es aizgāju okay, no tās I vietas. Left, and he just stood there and said, ah, I want. Un viņš vienkārši palika un lūdzu, lūdzu, turpināja un saņēma svētā gara. Terrible feeling. Tāda, nu, for weeks, for weeks I couldn't look at him with joy. Nedēļas pēc tam es nevarēju vienkārši uz viņu paskatīties ar prieku. I'm just being honest, okay? Es vienkārši esmu atklāts. I was so mad. Es biju ļoti dusmīgs. With God. I was like, Bet Dievu, uz Dievu I mean, es biju dusmīgs. Couldn't you come five minutes before I leave? Just come for... Kāpēc tu neatnāc, nu, tad, kad es vēl biju? 5 minūtes, kad es pabro, aizgāju prom, tu, no. tu atnāc. It was like, I was like God was like waiting. Tas tagad liekas, ka Dievs gaidīja. Okay, Sam, go, go. Un tagad Sam, ej. Go, go, go. Go, ej. <laughs> Un Oh, and he's doing this. And this is what I'm imagining in my head. Es tad mēs savā galvā tā viņš, nu, Dievs tam, tam God otram. is doing this to my friend. Dievs to dara manam bērnam, glauzni galvu. Ej projām. Un tev ej projām. Terrible feeling. Un tā drausmīga sajūta, šausmīga sajūta. God speaks to Abraham. Dievs runā uz Abraham. And it's interesting when you study this. Tas ir interesanti šo vietu izstudējot. It says God says. Tātad Dievs tur rakst, rakstīs, Abraham, ka Dievs saka Abraham. I will bless you. Es svētīšu tevi. I will bless you. Es svētīšu tevi. With more and more children. Ar daudziem bērniem. Through you the world will be blessed. Caur tevi viss pasauli tiks svētīta. Through you. Tevi, only. nu, tevi, caur tevi, no nu, tevis nāk svētība And Abraham shares this with Sarah. Abrahams noteikti padalies šo ar savu sievu. And I can imagine, Sāru. I can imagine what Sarah is feeling. Nu, es vienmēr, ko Dievs domā, ko Dievs, nu, ko Sāra jūt, ko Sāra domā. It's terrible. Es varētu iedomāties, ko viņi domāja, padomāja. Barren, totally barren. Viņa pilnīgi neauglīga. Feeling cursed. Viņa jūtās kā nolādēta. Now God speaks only to the husband. Dievs runā uz viņas vīru. And giving amazing promises to, dod tādu abrīnu, to the nu, husband. Tādu vāran apsolījumu viņas, viņas vīram. Now see what she does. Tagad rakstīs, ko viņa dara. Abraham, the man of God. Abrahams Dieva vīrs. And Sarah is here. Un sāra šeit. God tells Abraham Dievs runā uz Abraham. that I'm going to bless you with a child. es tev svētīšu ar bērnu. Guess what kind of a helper she is? Vienmēr, kas nu, kāda viņa varētu būt She says, No, no, no, let's go. sāra vienkārši saka, nē, nē, nē, ejam. And she convinces him to marry or to sleep with another Un servant. tad girl. sāra vienkārši pierunā Abraham runāt ar, nu, pagulēt ar, ar ar, ar vienu no viņas kalpiem, kalponēm. And when you study that story, un, kad izstudējat šo stāstu, because of what Sarah did, un tāpēc, nu, dēļ tā, ko Sāra izdarīja, and you must understand this, this is really tas ļoti painful. svarīgi jums saprast, tas ir ļoti sāpīgi. The biggest war right now in, man, in mankind's history, the Vis, longest and the biggest war, vislielākais un visilgākais karš cilvēks vēsturē, is Israel ir Izraels un arā, arāb tauta. Jūs zinu. Jūs zinat to. Arabs. Arābi. They came. Viņi nāca. From this decision no šīs, of Sarah. No Sāras šīs Sāras lēmuma. Sleep with Hagar. Runā spāgula ar Hagar. What a woman. Kāda sieva. Ishmael came. Ishmaels piedzima. And the Arab nations came. Un Arab tauts ar to nāca. This woman Šī sieviete. So this is her CV right now. Tā okay? tas viņas tā kā CV, sāra CV. Barren. Neauglīga. Feeling cursed. Viņa jūtās ne, nolādēta. God speaks to a husband, not Dievs to her. Uz viņas, uz viņas vīru, ne uz viņu. And now, Un tagad, she has led her husband to do something which vadījus, was not God's will. Vadījusi savu vi, viņas vīru darīt to, Ah, nē, tagad, nu, tā, Now no, she convinced him to do ah, what was not God's will. Tagad pierunājas ir Abraham darīja kaut ko, ko Dievs nebija paredzējis. Viņas Terrible ir, woman. Nu, tā šausmīga sieviete. That's what you and I might say. Un iespējams, to mēs katrs varētu tā nu teikt. And in fact, when God comes to Abraham again and says, I'm going to bless you. Un starp citu, kad Dievs nāk atkal pie Abraham, es tevi svētīšu. Abraham says, Abraham saka, Oh, please. God, let Ishmael live before you. Mm, viņš vienkārši saka, Dievs lūdzu, ļauj, lai Išmēls dzīvo tavā priekšā. Vis, es negribu, just bless Ishmael. Vienkārši svētī Išmēlu. But it's interesting that God says, Bet interesanti, ka Dievs saka, no, nē, through Sara. Caur Sāru. And then one day God comes to visit them. Tad reiz vien dien Dievs atnāk apciemot, apciemot viņus. And this is a really interesting situation. Un tā ir ļoti tāda interesanta situācija. About Sara. Par Sāru. God comes to the tent. Dievs nāk uz, uz šo viņu telti. Abraham sees God. Abrahams redz Dievu. He's trembling. Viņš bij, bīstās Dievu. He tells, please sit down. Viņš saka, lūdzu, apsēdieties. I'll prepare the food for you. Es sagatavošu ēdienu jums. And Abraham runs inside. Un Abrahams izskan iekšā. Tell Sarah. Viņš pasaka Sārai. Prepare the best food. Sagatavo vislabāko ēdienu. And Sarah is preparing. Sāra sagatavo. and she's listening. Un viņa klausās. Viņa gatavo to ēdienu, viņa klausās. <laughs> God says, "There's saka, Abraham, Abraham, next year, gad. this time, šajā laikā, you will have a boy. Tev būs bērns, tev būs dēls. Sarah will give birth to a child. Sārai piedzims bērns. Sarah <laughs> is listening to this. Kā Sāra klausās šo sarunu. And she laughs. Un viņa smējās. Sāk smieties. Woman of faith. Ticības sieva. Wife of the man of faith. Dieva vīra, ticības vīra sieva. Amazing woman. Apbrīnojama sieva. Laughs. Viņa smējās. <laughs> At whom? Par ko, uz ko viņa smējās? To God. Nu, uz Dievu viņa smējās. You have to remember this. You have to remember this. Par to, ko Dievs saka. God personally has come down. Jums nu, ir jāiedomājas, tā Dievs personīgi pats ir atnācis And he's just pie in the, viņiem. he's just outside the tent. Viņš vienkārši ir ā- teltī ārpusē. I mean, this is not Machitas or apostle who has Tas come. nav It's God mācītājs vai himself. kāds apustulis atnācis pie viņiem. Okay, Tas Dievs Sarah pats is, atnāca no Sarah is cooking and she can see. God Tad is sitting. Sāra gatavo, viņa redz to, to saru, viņa redz to And he's saru. saying, next year, this time you'll have a baby. Viņas tas Dievs uzrunā, nākušgad šajā laikā jums būs dēls. Sarah laughs. Un Sāra smējās. Instantly, Tajā pašā brīdī God says, hey, Dievs saka, why did Sarah laugh? kāpēc Sāras mējās? Guess what is Sarah's answer? Zinu, uzmēja kāda Sāras, Sāras atbild. I did not laugh. Es nesmējos. So what is she saying? Ko viņa saka? You are lying. Dievs, tu melo. <laughs> I mean, when I sometimes I read the story, I'm like, my Lord, What a woman she is. Un šo stāstu lasot, es vienkārši iedomājos, mums Dievs, kādas, kāda viņa ir, kāda šī sieviete ir. What kind of a woman did you choose for the man of faith? Un kādu sievu tu izvēlējies priekš šī Dieva ticības vīra? But God saw something which we don't see. Bet Dievs redzēja kaut ko, ko mēs neredzam. Amazing thing about God. Tas, tas, tā ir tā abrīnojama lieta par Dievu, Dievā, kad viņš redz vairāk. In the book of Isaiah, it says about God's nature. Iesaist grāmatā rakstīts par Dievu raksturu. He does not judge by what he sees or hears. Viņš nekad nes, ne, nu, nespriež pēc tā, ko viņš redz vai dzird. There was something about Sarah that God saw. Bija kāda lieta, ko Dievs redzēja Sārā. So Sarah is basically saying, Sār, tur God, saka Dievs, you lied. Tu melo, meloji. I don't believe you. Es neticu tev. And you're lying. Un tu melo. Terrible. But the Bible says, Bet Bībelē rakstīts, the next year God did what he promised. Nākošajā gadā Dievs izdarīja to, ko viņš apsolīja. <laughs> And I, uh, I'm, when I look at Sarah, un kad es skatos uz Sāru, the way probably some of us look at ourselves. Kā nu, daži iespējams skatās uz mums. Or you look at somebody. Or probably you iespējams, look at somebody. Iespējams, tu skaties uz kādu citu, iespējams, kaut kādā veidā. Barren. Neauglīga. Which means cursed. Kas nozīmē nu, nu, nolādēt. Convinced the good man of God to do a sin. Viņi, viņi, viņi pierunā to labo Dievu vīru, pierunā izdarīja grēku calls God a liar. Nosauc Dievu par meli. God himself came and spoke. Dievs she still doesn't personīgi pats atnāca pie viņa un uzrunāja. Viņa, viņa vēl projām neticē. What a woman. Un tādas sievu mēs viņu redzam. And now Abraham is saying, un tagad Abrahams saka, please, lūdzu, let Ishmael live. lai Išmēls, ļauj Išmēlēm dzīvot. The son I have from another woman. Un Tam, nu, tam tam dēlam, kas nāca no citas sievas. Still God doesn't agree. Mm, Dievs vēl joprojām nepiekrīt. He says no, Sara. Viņš saka, nē, Sāra. And the baby is born. Tad, kad bērns piedzimst, And when the, baby, when the baby is born, <clears throat> God puts the name. Dievs ieliek vārdu. The name for the baby. Dievs no, nosauc šo bērnu vārdā. And it's interesting what is the name he gives. Un ļoti interesanti, kādu vārdu Dievs dod He doesn't give the name uh, with the meaning with the meaning the child of the man of faith. Viņš nedod to vārdu, nu šis, nu kā vārdu nosaukumu, to nozīmtam vārdam, uh, dievu ticības vīra mm, dēls. Or the child of patience. Uh, dēl, patiet, pacietības dēls. Or some amazing name. Vai kādu, nu tādu, Meanings. ap, tādu lielu vārdu nozīmtam vārdam. God says, Dievs nosauc šo dēlu. Give the boy the name Isaac. Nu, Diev, lai, lai šī, šo bērnu sauc Īzaks which is laughter. kas nozīmē smiekli. Sarah laughed. Sāra smējās. And God says, give the child that name. Dievs saka, dod viņai vārdus, nu, smiekli. And this is, for me, this story is very encouraging. Priekš man šis stāsts ļoti iedrošinošs. Very encouraging. Ļoti iedrošinošs. Because many times jo ļoti bieži we look at somebody else mēs skatāmies uz kādu citu. And we say, wow, his prayer life is so Jā, powerful. Apbrīnojam, viņa, viņa lūkšana dzīve ir tāda spēcīga. Oh, I wish I was like this guy. O, oh, ka es vēlētos, ka es būtu tāds kā viņa. They've been, oh, what a son I am. O, oh, kāds, kāds dēls es esmu. I'm ashamed to my father. Man ir, nu, es esmu tāds, nu, kauns apkaunojums manam tēvam. Oh, I'm a good for nothing guy. Es nekam nederīgs. Look at me. Vīrs. Paskaties uz mani. Nothing is fruitful. Nekas no manis nenāk, kas ir auglīgs. Yeah, I'm trying different Jā, things. es mēģinu dažādas lietas. But things are not happening. Bet lietas nenotiek. And I love what God says to Sarah. Mm, patīk, kas ir, ko Dievs saka par Sāru. To such who was thinking all these thoughts. Un kad par to cilvēku, kas visu laiku domāja šāds domas. That through you. Ka caur tevi. I will bless nations. Es svētīšu tautas. And God tells Abraham. Un Dievs saka Abrahamam. Through Sarah. Caur Sāru. I will bless the nations. Es svētīšu šis, šos tautas. And this is amazing. Tas ir apbrīnojami. Man of God. Dievu vīrs. God talks to him. Dievs runā uz viņu. God gives him all promises. Dievs dod visādas apsolījumus viņam. Man of faith. Ticības vīrs. Man of sacrifice. Uh, uz pašupurēšanās, pa, A man who vīrs. loves God like crazy. Vīrs, kurš mīl Dievu but he'll be blessed. But all his promises Bet visi will be fulfilled būs only tikai with Sarah. No, caur Sāru. You never know tu nekad nekad nezini, what a blessing your partner is to you. kāda to tavs partner's tev. You do not know. Tu to nezini. You might think Tu iespējams domā God, Dievs, what a husband or what a wife you've given me. Kādu sievu tu esi man devis, vai arī kādu vīru tu esi man devis? I can imagine Abraham thinking, Es mate, redzu, man sāprākas, iespējams, arī tā domāju. God, Dievs, if you had given me a wife ja, būtu, ja tu man devis sievu, full of faith, ja tu būtu man devis sievu ar pilnu ticību, and she, oh, what a, then I would have been a super Christian. tad es būtu tās superkristietis. Abraham, You need that Sarah. Abrahams, Abraham, tev ir vajadzīga sāra. That Sarah is important for you. Tās, nu, tieši tāda sāra ir ļoti svarīga tev. Never, nekad, never, never write off anybody. Nekad, nekad nenorakst cilvēku. Never. You do not know. Tu nekad nezini. Who that person in your life will become through God. Kas tas, tas cilvēks tajā, tā, tas cilvēks tajā dzīvē, kas, ko Dievs paveiks viņa dzīvē, nu kāds viņš kļūst oh caur God, Dievu. why did you give me this son? Dievs, kāpēc tu man devi tā dēlu? Why do I have this kind of a daughter? Kāpēc man ir tieši tāda meita? Oh, what kind of a mother you have given me. Oh, kādu mātu tu esi man devis? Oh, God. Oh, Dievs. If you had given me a, a daughter of faith. Ja tu būtu man devis ticības meitu. Oh, then my life would have been amazing. Tad man dzīve būtu apbrīnojama. Oh, skaista. if you had given me a son who is a praying man. Ja tu būtu man devis dēlu Dievs, kas būtu tāds lūdzējs. Oh, my life would have been different. Man dzīve būtu savādāk. Oh God, if you had given me a husband. Dievs, ja tu būtu man devis who is vīru, passionate for you. Kurš tik dedzīgs par tevi. My life would have been different. Un dzīve būtu savādāk. No. Nē. God has put the right people Dievs It's ielicis pareizos cilvēkus in your life. tavā dzīvē. Amen. Amen. The right people. Pareizos cilvēkus. Not the easy people. <laughs> ne jau tos vieglākos cilvēkus. Probably. Iespējams. But the right people. Bet pareizos cilvēkus. The right person. Pareizo person. You know the blessing for Sarah? Ziniet, Sāras svētība. She did not leave Abraham. Viņa nepameta Abraham. The blessing for Abraham, Un svēt, svētība, he did not leave Sarah. viņš nepamets arī Sāru. <laughs> Oh, I'm bad, I'm bad, I'm Esmu bad, bad. slick. slikts, So I leave the church Tad es, pametīšu draudzi. because anyway I'm bad. Tāpēc, ka tik un tā es esmu slikts. I'm Sarah Esmu Sāra. and I'm unfruitful. un Esmu neauglīgi. Oh, everybody else in the no, church. Visiem draudzē. They're all blessed. Viņi visi ir svētīti. Fruitful. Auglīgi. Man of faith. Ticības vīrs. Man of prayer. Lūdzējs. Oh, evangelism couple. Evangelis, evangelisks prophetic, pāris. Prophetic couples. Pavietisks pāris. Oh, Look at me. Oh, bet paskaties uz mani. And God speaks to them. Un Dievs runā uz viņiem. Oh, last week she gave an amazing testimony. Un pagājušajā nedēļā viņa deva tādu fantastisku liecību. Me Bet es. Again! Oh, atkal. She's prophesying. Viņa atkal pro pravieto. Mm. You might think like that. Tu iespējams domā tā. But my encouragement to you. Bet mans iedrošinājums tev. Don't leave Abraham. Nepamet Abraham. You think you're useless. Tu domā, ka tu esi ne, nu, nekam nederīgi. Don't leave. Nepamet, ab, nepamet. Because your Nepal. Isaac will come. Tāpēc kā Īzaks nāks, your Isaac will come. tavs Īzaks nāks. God will still open your womb. Dievs nu, atvērs tavu, tavu, nu dos tev augļus. Be thankful Es pateicīgs for that husband, par to vīru, for that wife, par to sievu, that son, par to dēlu, that daughter, par meitu, that family par member, ģimenes, par to ģimenes locekli, the church family par members. dā, draudzes ģimenes, ģimeni. be very thankful. Es ļoti pateicīgs. They might not be easy people. Tie var nav iespējams nu viegli, viegli cilvēki. But they are God's choice. Bet viņi ir Dieva izvēle. God's choice. Dieva izvēle. God's choice. Dieva izvēle. Listen carefully. Uzklausiet uzmanīgi. God's choice. Ieklausiet uzmanīgi. Tas ir uh, Dieva izvēle. Amen. Amen. Sara. Sara. Don't leave Abraham. Nepamet Abraham. Abraham. Abraham. Don't leave Sarah. Never met Sarah. Don't leave. Never Ah, ah, what a woman. Oh, kāda sieva. I wish she could sit with me and pray with me. Oh, kad viņa varētu sēdēt man, lūgt ar mani. Anytime Abraham is talking to God, un kadreiz, kā Abrahams runā ar Dievu, probably Sarah is sleeping. iespējams Sāra guļ. <laughs> anyway, she's like, ah, vienalga, what happens? Man ir vienalga, iespējams, viņa pat tādā, tādā teiksim, man ir vienalga. And <laughs> I can imagine sometimes Abraham must be, Dažreiz aprakstams iespējams. Tad... Ok. Nu, labi. Abraham. Abraham. Through Sarah. Caur Sāru. I will bless you. Es tevi svētīšu. Amen. Amen. Never limit God. Nekad neierobežo Dievu. Never. Nekad. Never put God into a box. Nekad neieliec Dievu kastē. Never say, Nekad nesaka. Oh, šī ir ceļojums, through which God will bless me. O, šis ir tas ceļš, caur kur man Dievs svētīs. You never know. Tu nekad nevar to zināt. Never. Nekad. Who is the person Kurš ir tas cilvēks, that God uses to change your life? ko Dievs vietos, lai tavu dzīvi? That's why I love what the New Testament, in the New Testament it says, Tāpēc man patīk, ka ir rakstīts jaunā derībā. esteem others better than yourself. Uzskata citus augstāk par sevi, pārāk lielāks par sevi. Always. Vienmēr. When you look at your husband, wife, Kad skaties uz savu sievu, brother, savu vīru, sister, brāļiem, church, māsām, draudzēm, neighbors, anybody, kaimiņus, vienalga, kur, in your head. vienmēr savā, savā prātā. I don't like the way this person is. Man nepatīk, kā tas cilvēks, kāds varbūt, viņš ir. Varbūt. I don't iespējams, understand. Iespējams, es nesaprotu. No, piemēras. I don't understand how Sergey lives his life. Es nesaprotu, piemēram, teiksim, es piemēram. nesaprotu, kā Sergejs dzīvo šo I don't dzīvi. understand his style. Es nesaprotu viņa stilu. I don't understand the way he thinks. Es nesaprotu, kā viņš domā. But this is the principle. Bet tas ir tas princips. I honor him. Es pagod, es, es cienu viņu more than me. Vairāk par sevi. This will keep you safe. Tas princips cieni vairāk viņu par sevi. This will keep you tas spiritually princips, tas safe. tev turēs uh, garīgas drošībā, garīgā drošībā. Always. Vienmēr. Esteem others. Vienmēr uzskat citus better than yourself. labākus par sevi. Because that's Sarah. Par sevi, augstāk par sevi. Because that Sarah, jo šī Sāra, who is different than you, kur ir savādāk nekā tu, will be a blessing for you. būs svētība tavā dzīvē. Amen. Amen. So for this year, tātad šim gadam, may God help you never to forget mm. this. Dievs nev palīdz nekad šo neaizmirst. never nekad put God into a box. Neliec Dievu kastē. God can do anything. Dievs spēj darīt visu. Anytime. Kurā brīdī. And through anybody. Caur jebko. Amen. Amen. Why don't we stand up to Piecelsimies. Jā, jūs. Probably you think you're a Sarah. Iespējams, tu domā, ka tu esi tā Sāra. The Lord speaks to you Tas kungs runā uz tevi. and says, Sāra. Sāra, no matter how you feel, mm, vienalga kā tu jūties, lai kā, lai kā tu jūties, Through you, caur tevi I will bless this nation. es svētīšu tautas. But God, I'm not the right person. Bet Dievs, tas jau neesi tas pareizais cilvēks. Es neesi tas cilvēks, ko tu meklē. I know. Es zinu, But through you, Sarah, bet caur tevi, Sāra, I will bless people. es svētīšu cilvēks. And in the Bible it says, Un Bībelē rakstīts, In the book of Hebrews. That just before Isaac was born. Sarah pirms tikko pirms bija piedzimis. through faith. Sāra ticībā. Received strength. Saņēma spēku. And that's what we heard in the morning. Un to mēs arī dzirdējām no rīta. See, there are times you can mess up. Ir laika, tu var salaist kaut ko grīstē. There are times we doubt God. Ir laika, ir, ir brīži, kad mēs šaub, apšaubam Dievu. And we might call God a liar. Un mēs iespējams nosaucam Dievu par meli. Okay? Ir but laika, iespējams. There are times we can bet, slip. Bet ir laiki. But the amazing thing about ir laiki, God varam pakrist, bet, bet abrīnojama lieta ar Dievu is that when we return to him kad mēs atgriežamies pie viņa and we surrender our lives to him mēs nododam savas dzīves viņam through faith ticībā God restores us. Dievs atjauno mūs. And he renews us. Viņš mūs atjauno. And in the book of Hebrews it says. Vēstulē ebrejiem rakstīts. Through faith. Ticībā. Sarah received strength. Sāra saņēma spēku. Amazing. Strength. This woman. Šī sieva. Who considered herself cursed. Kurš uzskatīja par And she she convinced Abraham to sin. Un viņa nu, pierunā Abraham grēkot. And to sleep with Hagar. un runāt ar Hāgaru, nu, pārgulēt ar Hāgaru. And then Ishmael was born. Tad Ishmaels piedzima. And all those complications that happened. Un kas bija pēc tam. Because of her decision. Jūs, ne, nu, tikai dēļ viņas šī lēmuma. Even such woman. Pat tā šī sieva. When she believed God. Kad viņa ticēja Dievam. God gave her strength. Dievs deva viņai spēku. And Isaac was born. Un Īzaks piedzima. Who is a blessing to nations. Kurš ir svētība tautām. You might be the same situation. Tu iespējams arī esi tādā pašā situācijā. Probably you have slipped spiritually. Iespējams, tu esi garīgi pakritis. You're kind of doubtful. Nu, tev ir šaubas. You feel hopeless. Tu jūties bezcerīgi. Probably you feel like laughing at God. Tu iespējams pat kas liekas, ka smies, smieties pret nu, uz Dievu. A, a laughter of a, a cynical laughter. Un nu, tāds cinisks smiekli tādu. A laughter of pain. Un sā, sāpīgs smiekli, nu tās because, ar sāpēm. Because you feel hopeless. Jo tu jūties bezcerīgi. But the Lord looks at you and says, Un tas kungs skatās uz tevi. My child. Un saka, mans bērns. Hear my word. Uzklaus manu vārdu. And trust me. Un tici man, un paļaujies uz mani. And you will get your Isaac. Un tu saņemsi Īzaku. Thank you, Jesus. Paldies tev, Jēzus. It can be different areas of our lives. Tas ir tas var būt daudz dažādās um, mūsu dzīves, dzīves sfērās. Where God wants to breathe his life into you. Kad Dievs vēlas tavā, tavā dzīvē iedvest viņa dzīvi. It could be a relationship. Tā var būt tava attiecības. With your children. Attiecības ar taviem bērniem. Or somebody family members. Ar kādu no tavas ģimenes locekļiem. Or with your parents or somebody. Ar taviem vecākiem iespējas vai kādu. God can breathe life into it. Dievs spēj iedvest dzīvību tajās attiecībās. Like Sarah. Kā Sārai tas bija. She believed. Viņa ticēja. And she received the strength. Viņa saņēma spēku. And Isaac was born. Un Īzeks piedzima. Amazing. Abrīnojami. Amazing. Abrīnojami. Isaac was born. Īzeks piedzima. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Paldies Tev, Jēzus. How many of you need an Isaac to be born? Cikiem no jums ir vajadzīgs līdzekļs šis Īzaks piedzimt? It can be anything in your life. Tas var būt jebkas tavā dzīvē. It can be in your relationship with Tas var būt tavās attiecībās. your relationship with God Attiecībās ar Dievu. or some hopeless situation Vai in your iespējams life. kāda bezcerīga situācija tavā dzīvē. People cilvēkiem ar kādu. And you feel like Sara. Un tu iespējams jūties kā Sāra. You feel like God, I have no hope, all right. Tu iespējams jūties, ka Dievs man nav nekāds But cerība. you want to come back. Bet tu vēlies nākt pie And Dieva. you want to trust him. Tu gribi viņus viņu paļauties. And you want Isaac to be born. Un tu vēlies, lai šis Īzaks piedzimst. Then raise your hand to Tad him as a symbol. Kā, kā, kā, as a symbol kā, kā to simbol. God and say, Dievam. God, Dievs, sakot, Dievs, I come to you. Es nāku pie tevis. Like Sarah. Kā Sāra. Father, in Jesus name. Go ahead. Where are we standing? You know the situation. Tu zini to situāciju, lai kur tu stāvētu, tā šitu situāciju savā dzīvē. Go ahead, dzīvē. talk to the Lord about it. Runā ar, ar Dievu par to situāciju. Thank you, Jesus. Where do you need Isaac to be born? Lai kur tev vajadzīgs Īzaks, lai piedzimtu. You might say, God, I don't have enough faith. Tu iespējams saki, Dievs, man nav, man nepietiek ticības. That's all right, Sāra. Tas, tas, tas, tas nekas, Sāra. Through you I will still Caur tevis bless Abraham. Vēl joprojām svētīšu Abrahamu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Talk to the Lord. Go ahead. Sarunājies ar Dievu. Sarunājies šajā brīdī ar Dievu. Vienkārši sarunājies par šo savu situāciju savā Thank dzīvē. You, Jesus. Thank you, Jesus. Thank Paldies you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, I pray that you would heal Tās es lūdzos, ka tu dziedinātu every Sarah here katru Sāru šajā vietā, who feel unworthy, kur jūtās necienīgi. Unworthy. Necienīgi. Heal every dziedini Jesus. In the name of Jesus. Yes, Kristus vārdā. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed. Blessed be your name. As you raised your hand to him, just pray after me. Kad pacēla rokas debesīm, vienkārši lūdz. Father in Jesus lūdz šādu lūgšanu Tēvs Jēzus Kristus vārdā. I come to you. Es nāku pie Tevis. Even though I feel unworthy. Es, pat, es, tik, es jūtos necienīgi. I still come to you. Bet es vienalga nāku pie tevis. I have laughed at your promises. Es smējies un cīnīs smējies uz taviem apsolījumiem. I have not believed your promises. Nē, es ticēju taviem apsolījumiem. There have been times I felt hopeless. Ir bijuši brīži, kad jūtos bezcerīgi. Yes, there have been times I have doubted you. Jā, ir bijuši laiki, kad, kad es esmu apšaubījis. But tevi. I still come to you. Bet es joprojām nāku pie tevis. With little whatever faith that is in me. Ar šo mazo ticību, kas man ir. I come to you. Ar visu, kas man ir, es nāku pie tevis. And I say, Lord, es lūdzu, saku, bless kungs, me. svētī And let Isaac be born. Lai, lai What you have promised Ko me. tu esi apsolījis. Let Isaac be born, Father. lai piedzimtu. In my life. Father. Manā dzīvē. And Lord bless Abraham. Un kungs svētī Abraham. Bless that Abraham in my life. Svētīšu Abrahamu manā dzīvē. You know the people in my life. Tu zini šos cilvēkus manā dzīvē. Lord, bless those Kungs, people. svētī šos cilvēkus. And let, let your life come into un our lai life. tava dzīvība arī nāk. Hallelujah. We thank you, God. Mēs tev pateicamies, kungs. I want every husband and wife to pray, get together and pray for Svētās, ka vīri un sieva sanāk kopā un lūgt. If your husband is here, your wife ja is here. Ja tavs sieva ir šeit un vīri šeit, tavs please, vīrs please šeit. hold each other's hands. Sadodaties rokās. And pray for each other. Lūdziet viens par otru. Take this moment, it's very important. Paņemiet šo brīdi vienkārši, tas ir ļoti svarīgi. Just go ahead and pray for each other. Un lūdziet viens par otru šajā brīdī. Thank you, Lord. the others don't be discouraged. Nā, citi, kas nav apceļši, neesiet, nu, neesiet noskumuši. Just pray for each other. Vienkārši arī lūdziet viens par you otru. pray for your lūdziet brother, your par sister otru, par who's brāpu, next to māsu, kas ir blakus jums. you. Thank you, Father. Hallelujah. We thank you, Jesus. Jesus, I, I just pray your, your fruitfulness into your people. Lord, I pray your fruitfulness. I pray your fruit, fruitfulness into your people. Lord, I pray, Lord, I pray that your the Isaacs would be born into these people. Es lūdzu, lai šie cilvēki dzīvēs. The Isaacs that you have promised for them. Tos Īzaks, ko tu esi apsolījis mūsu dzīvēs. That you want to give to them. Lai tu tos dot viņiem. I pray those Isaacs would be born this year. Es lūdzu, lai šī Īzaka piedzimst šajās, šajās dzīvēs, šajās gados, vārdā. I pray that those who are not married, that this year you will bring them the right life partners. Es tie, kas kungs nav apprecējušies šajā gadā, ka kungs, ka tu vēst pareizos viņu dzīvēs. Pray for those who are married that you will bless their marriage even more. Es tie, kas ir svētīti, svētī viņu vēl vairāk viņas, viņu laulības. With new Isaacs, Lord. Ar jauniem Īzakiem. I pray for every Abraham in this place. Es lūdzu par katru Abrahamu šajā vietā. That they would be thankful to God. Ka viņi būtu pateicīgi Dievam. For their sorrows par viņu sārām. Lord, I pray for every Sarah in this place. Es par katru sāru šajā vietā. That they would not leave their Abrahams. Ka viņi nepamest savus Abrahams. They would not leave what you have given them. viņi nepamet to, ko, ko tu esi devis viņiem. They would not get discouraged, Lord. Ka viņi net, ne, nu, nenoskumt. Thank you, God. Thank you, God. We bless you. Blessed be your name. Paldies Tev, kungs. Blessed be your name. And I pray for that faith to rise up in your cheek. people. I pray faith to rise up. Lūdzu, lai ticība celtos cilvēku sirdīs šeit. And like Sarah, un kā Sāra, even though there were so many messes in her life, un ka bija tik daudz kļūdas, tik daudz nepateisas lietas viņas dzīvē, but still through faith, vēl joprojām caur ticību, she received the strength. Viņa saņēma spēku. And Isaac could be born. Un Īzaks bija piedzimis. I pray that faith into your people. Es lūdzu šādu ticību taviem cilvēkiem. Thank you, Father. Paldies Tev, Tēvs. Jesus, God. Jesus. Kungs uzlūko mani, Tev vēlos līdzīgāks kļūt. Ņem manu sirdī, jo tu vien zini, kas tajā mī. Pēc tevis es tiecos, brīvs top gaismā tā vējā. Tik vienu es lūdzos, tev vajag augt, man iet mazumā. Tu vien esi Dievs, mans tās, tikai tevi manā cerībā. Tu vien esi Dievs, mans draugs, tevi brīvībā. Tu vien esi Dievs. Halleluja! Kungs uzlūko man mani. Tev vēlos līdzīgāks kļūt. Ņem manu sirdī, jo tu vien zini, kas tajā mīt. pēc tevis es tiecos. Brīvs topu gaismā tāvējā. Tik vienu es lūdzos, tev vajag augt, bet man iet mazumā. Tu vien esi Dievs, mans tās. Tikai tevi mana cerība, tu vien esi Dievs. Mans draugs, tevi brīvībā. One more time. Tu vien esi Dievs, mans tavs, Tikai tevi mana cerība, tu vien esi Dievs, mans draugs, tikai tevi brīva. One more time. Tu vien esi Dievs, mans tavs, tikai tevi mana cerība, tu vien esi Dievs, mans draugs, tevi brīvība. For the last time. Tu vien esi Dievs, mans tās, Tikai tevi mana cerība, tu vien esi Dievs, mans draugs, tevi brīvība. Father, I pray a blessing, a blessing upon your people. Es lūdzu svētību tās pār taviem cilvēkiem. And I pray that this word would dwell in your in the hearts of your people. Es lūdzos, ka svārds mājot tavu cilvēku sirdīs. Every time they feel hopeless. Un katru reizi, kad viņos jūtās bezcerīgi. May they never forget. Lai viņi nekad neaizmirst. That you are a God who can do impossible things. Ka tu spēj darīt neiespējams lietas. Through unworthy people. Un caur necienīgiem cilvēkiem. Lord, Kungs, may we never leave you. Kungs, lai mēs nekad tev nepamest. But may we walk with you ka mēs staigātu ar tevi. May we always walk with you. Ka mēs vienmēr staigātu ar tevi, Dievs. Even when we feel unworthy. Pat tad, kad mēs jūtamies necienīgi. Even when we feel there is no hope. Pat tad, kad mums liekas, ka nav cerības. And when the enemy screams at us. Un kad bļauj un kliedz uz mums. What's the point of obeying God? Kāda vispār paklausīt What is the point of trusting God? Kāda paļauties uz Dievu? Even in such moments. Pat tādos brīžos. May we still walk with you. Kungs, ka mēs vēl projām staigāt ar Tevi. And we thank you mēs pateicamies, that Isaac will be born ka Īzaks piedzims for every Sarah out here. katrai Sārai šeit šajā vietā. I thank you, God, Es tev pateicos, Dievs. That you're a God who keeps your promises. Tu esi Dievs, kas tur savus apsolījumus. Even when we are not worthy. Pat tad, kad mēs necienīgi. Even when we are not faithful. Pat tad, kad mēs neesam uzticīgi. You are faithful. Tu esi uzticams. You are faithful, God. Tu esi uzticams, Dievs. And we thank you, God, for that, Lord. mēs tev pateicamies, Dievs. But please help us to be faithful. Palīdz mums, kungs, būt uzticamiem. To walk in faith. Staigāt ticībā. All the time. Vienmēr. We give you thanks and praise. Mēs tev pateicamies, kungs, un slavējam. In Jesus tev. mighty Jēzus name vārdā. we pray. Amen. Amen. Amen. Look at somebody. Tell somebody never give up. Paskaties uz kādu un pasaki, nekad nepadodies. Come on. Tell somebody. Never. <laughs>